Չնայած շրջափակման առաջացրած ճգնաժամին ու ծանր հետևանքներին, այն մեզ սովորեցրել է նաև ավելի շրջահայաց լինել, մտածել ոչ միայն օրվա, այլև ապագայի մասին։ Մարտակերտի շրջանի Դրամբոն համայնքի ղեկավար Աշոտ Հակոբյանի խոսքով բնակչության շրջանում խոճապ չկա, փոխարենը կան մտահոգություններ։ Դե շրջափակման հետ միասին էլ իր հետևանքները ունի, բարենի հատկապես բենզինի, այս մի քանի օրա գազ չկա, գազի հետ կապված Բարենի առումով ես կասեի, որ օպերատիվ շտաբի կողմից տրամադրված տալոններով եւ տրամադրված ապրանքներով բարենի կարելի ասած համապատասխանում է եւ նո լինում է որոշակի մանր մոնոր խնդիրներ, որը տեղում այդ խնդիրները լուծվում է։ Կապված բենզինի հետ, քանի որ գազել չկա, ժողովրդի մոտ տարբեր խնդիրներ առաջանում, հիվանդանոցի հետ կապված, նո շարժի հետ կապված, ասենք ասած տվում է համապատասխան լուծումներ, կարևորությունը տրվում է առաջնահերթ հիվանդանոցի հետ կապված շրջվարչակազմի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում այդ մարդկանց օգնում ենք հնարավորության սահմանում։ Միջև օրս չի եղել մի այնպիսի դեպք, որ մարդ դիմի հիվանդանոց գնալու համար չկարողանանք իրան օգնել։ Ձմռան շրջանում գազամատակարարման հաջողակի անջատումների ժամանակ Դրամբոնի դպրոցը չի գործել ընդամենը 2 օր։ Դպրոցներում անմիջապես տեղադրվեցին փայտի վառարաններ ու դասաprocessները ընթացան բնականոն հունով։ Իմ առաջարկությամբ եւ մեր երեխաների ծնողների աջակցությամբ մենք գնեցինք պետության կողմից կարծեմ 6 վառարան տրամադրվեց բարձր դասարանների աշակերտների համար մնացած վառարանները համատեղ ջանքերով գնեցինք եւ վառելափայտը հավելյալ բերեցինք մեր համայնքում այդ ընթացքում 1 կամ 2 օրա որ դպրոց չեն գնացել փոքր դասարանի երեխաները Համայնքում նախադպրոցական հասակի շուրջ 50 երեխա կա, սակայն պատերազմից հետո մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կանգնել են։ Համայնքում 6 բազմազավակ ընտանիք ունեն։ Մինչ շրջափակումը Դրամբոնի բնակչության մեծ մասն աշխատում էր Base Metals ընկերությունում։ Դեկտեմբերի 29-ին ընկերության աշխատանքներն անորոշ ժամանակով կանգնեցվեցին։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով այժմ բնակիչները հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Համայնքում բնականոն ընթանում են գառնանացան աշխատանքները։ Գյուղտեխնիկայի եւ սերմացուի առումով որևիցե մի հատ խնդիրներ չկա։ Գյուղում կան համապատասխան գյուղտեխնիկան, սերմացուն հիմնադրամի միջոցներով մարդիկ ձեռք են բերել, մի մասն էլ կարտոֆիլի սերմացուն երկուշաբթի օրը ձեռք են բերել։ Ջրի խնդիրը գրեթե լուծված է, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Մոտ 3 տարի առաջ կառուցվել է ներքին ցանցը։ Առաջիկայում էլ կկառուցվեն արտեզյան ջրհորներ, որոնք ամբողջովին կլրացնեն ջրի պակասը։ Շրջափակման պարտադրած պայմաններին գրեթե հարմարվել են դրմբոնում։ Հարորյա խնդիրներից ու հոգսերից մի փոքր կտրվելուն էլ օգնում է հողի հետ աշխատանքը, իսկ առաջիկայում ակտիվ գյուղատնտեսական շրջանն է։ Վիկտորյա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։